որ իրոք բանն այդպես է, այլևս գաղտնիք չէ։ Այդ մասին գիտեն աշխարհում ամենուրեք։ Գիտեն բուլղարական տրուտ օրաթերթից, ավելի կոնկրետ լրագրող Դիլիանա Գայտանջիևայի հոդվածից, որ նա հրապարակել է Բուլղարիայի ամենամեծ տպականակ ունեցող այդ բարբերականում անցած ամսվա սկզբներին, հուլիսի 2-ի համարում։ Ոդվածը խոսում փաստերով եւ գաղտնազերծված փաստաթղթերով հակեցած մի աղմկահարույց հետաքննություն է, որը բացահայտում է ադրբեջանական պետական մարմինների ուղղակի ներգրավվածությունն իսլամական պետություն կոչեցյալ ահաբեկչական խմբավորման եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում գործող նրա խմբերի զինման գործում։ Ոդվածում անդրադարձ է կատարված հիմնականում Ադրբեջանի Silk Way Airlines պետական ավիաընկերության կողմից դիվանագիտական բեռների քողի տակ Սիրիա, Իրաք, Աфghanistan, Պակիստան, Կոնգո, Բուրկինա Ֆասո այլ երկրներ զենք ու զինամթերքի անօրինական եւ լայնացավալ արտահանմանն ու վաճառքին։ Իդեպ երկու խոսք Silk Way Airlines պետական ավիաընկերության մասին։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանցի հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովան, ում ադրբեջանի իշխանությունները ձերբակալել են մարդու իրավունքների խախտումների բացահայտման համար, տակավին 2010 թվականի իր մի հոդվածում բացահայտել էր, որ նախագահ Ալիևի դուստրը Արզու Ալիևան մասնաբաժին ունի մի ընկերությունում, որը կապված է նույն այդ ավիաընկերության հետ։ Ըստ Խադիջա Իսմայլովայի, Silkway Airlines ավիաընկերությունը պատկանում է Silkway Holding ընկերությունների խմբին, որն օգտվում է ավիաընկերության ծառայության գրեթե ամբողջ մենաշնորհից, այդ թվում սնդի միջթրիչքային սպասարկում, տաքսի ծառայություն, ինքնաթիռների եւ ուղղաթիռների տեխնիկական սպասարկում, ուղևորների տոմսերի վաճառք, ընդཐུպ մինչեւ անմաքս առևտրի խանութներ եւ այլն եւ այլն։ Այդ հոլդինգի սեփականությունն է նաև Silkway բանկը, որը պատկանում է նախագահի դստերը Արզու Ալիևային եւ Ադրբեջանի Ազալ պետական ավիաընկերության նախագահի կնոջը Զարիֆա Համզաևային։ Մենուն ժամանակ Silkway ավիաընկերությունը նաև Silkway բանկի մի մասի սեփականատերն է։ Միայն Արզու Ալիևայի մասնաբաժինն այդ բանկում կազմում է ավելի քան 12 միլիոն դոլար։ Այս իրողությամբ է բացատրվում, թե ինչպես է ավիաընկերությանը հաջողվել ստանալ բոլոր դիվանագիտական թույլտվությունները նման մեծականակ զենք ահաբեկիչներին առաքելու համար։ Ադրբեջանական այդ ավիաընկերության ինքնաթիռները վերջին 3 տարվա ընթացքում կատարել են ավելի քան 350 դիվանագիտական չվերթներ, որոնց շնորհիվ աշխարհի տարբեր թեժքետեր են փոխադրվել տասնյակ տոննաներով ծանր զինտեխնիկա ու զինամթերք, որոնք օգտագործվել եւ շարունակում են օգտագործվել ահաբեկչական կազմակերպությունների կողմից։ Արդյունքում ավերվել են հարյուրավոր բարեշեն բնակավայրեր, հնության հուշարձաններ, կրթամշակութային օջախներ, արտնաբերական ինչպես նաև սպասարկման ոլորտի ձեռնարկություններ եւ առավել ողբերգականը զոհվել են 100 հազարավոր խաղաղ անմեղ բնակիչներ։ Բուլղարացի լրագրողի տեղեկությունները հիմնված են անանուն աղբյուրներից ուղարկված մեծ թվով էլեկտրոնային նամակների, ինչպես նաև Բուլղարիայում Ադրբեջանի դեսպանատան բուլղարացի հակերների խմբի կողմից գաղտնազերծված էլեկտրոնային հասցեի տվյալների վրա։ Օգտագործելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հասցեն, Silkway Airlines պետական ավիաընկերությունն իրականացրել է անօրինական գործունեություն, ինչն անհնար կլիներ առանց Բաքվի բարձրագույն իշխանության թողտվության ու գիտության։ Արտահոսքի արդյունքում հասանելի դարձած փաստաթղթերը վկայում են, որ Ադրբեջանը նմանօրինակ գործելավոճ որթեգրել է ոչ միայն Բուլղարիայի, այլև մի շարք երկրների դեպքում, որոնցում գործող դեսպանատները Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունից համապատասխան կարգադրություններ են ստացել։ Ավելին, Ադրբեջանը դիմել է տարբեր երկրների արտաքին գործերի նախարարություններին, այդ թռիչներին դիվանագիտական բացառություն տալու եւ քաղաքացիական ինքնաթիռներով զենքի տեղափոխում թույլատրելու խնդրանքով։ Գարտազերծված փաստաթղթերը ներառում են Բուլղարիայի արտգործնախարարության եւ Բուլղարիայում Ադրբեջանի դեսպանատան միջև նամակագրությունը կից փաստաթղթերով Ժենքի գործակցների եւ Թրիչկի եւ կամ Վայրիչկի դիվանագիտական ձևակերպումների համար Բուլղարիայում եւ եվրոպական շատ այլ երկրներում Իլրումն Սիրիայի, Իրաքի, Միացյալ Նահանգների, Սաուդյան Արաբիայի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Թուրքիայի, Իսրայելի եւ այլ երկրների հայտնում է Գայտանջիևան։ Ըստ նրա ձերկ բերած փաստաթղթերի Silkway Airlines ավիաընկերությունը դիվանագիտական թրիչները առաջարկել մասնավոր ընկերությունների եւ զենք արտադրողների ԱՄՆ-ից, Բալկաններից, Իսրայելից, ինչպես նաեւ Սաուդյան Արաբիայի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների զինված ուժերին, Միացյալ Նահանգների հատուկ գործողությունների հրամանատարությանը, Աфghanստանում Գերմանիայի ու Դանիայի, Իրաքում Շվեդիայի զորախմբերին։ Դիվանագիտական թրիչներն ազատվում են ստուգումներից, ապրանքագրերից եւ հարկերից, այսինքն Silkway Airlines-ի ինքնաթիռներն ազատորեն հարյուրավոր տոնաներով զինամիթերք են տեղափոխել աշխարի տարբեր շրջաններ առանց իրավաբանական ձևակերպումների։ Անշուշտ տեղի ունեցածը ոչ միայն միջազգային իրավունքի, այլև օթային տրանսպորտի միջազգային ընկերության կանոնադրական նորմերի աղակող խախտում է, որի առաջ բազմաթիվ երկրների պատասխանատուներ ըստ հոդվածագրի Բուլղարիա, Սերբիա, Ռումինիա, Չեխիա, Հունգարիա, Սլովակիա, Լեհաստան, Թուրքիա, Գերմանիա, Մեծ Բրիտանիա, Հունաստան եւ այլն աչք են փակել։ Ադրբեջանական ավիաընկերության կարևոր հաճախորդներից ու կոմերցիոն դիվանագիտական զենքի տեղափոխման ծառայություններից օգտվել են նաև ամերիկյան կազմակերպություններ, որոնք զենք են մատակարարում Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներին։ Ըստ գնումների Դաշնային համակարգի տվյալների, Վերջին 3 տարվա ընթացքում Միացյալ Նահանգների մի շարք ընկերություններ ստացել են 1 միլիարդ դոլար զենքի արտադրության ու արտահանման համար, եւ նրանք բոլորն օգտվել են Silkway Airlines ընկերության ծառայություններից։ Ավիաընկերության օթանավերի գերծանրաբեռնվածության կամ անհասանելիության դեպքում օգտագործվել են Ադրբեջանի զինված ուժերի ինքնաթիռները, ինչը փաստում է զենքի անօրինական առևտրում պետության անմիջական ներգրավվածության մասին։ Ամերիկյան ընկերությունների առաքումները հիմնականում անցնում են Ալ-Նուսրային կամ ուղարկվում են Աֆղանստան։ Ընկերության ծառայությունից օգտվող այլ պետություններից են Սաուդյան Արաբիան եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, որոնցից առաջինը Արևելյան Եվրոպայում ձեռք է բերում զինատեսակներ եւ դրանք առաքում այլ երկրներ։ Բուլղարացի լրագրողի հավաստմամբ Զենք ու զինամթերքի առաքումներից մի քանիսի համար վճարումը կատարվել է կանխիկ գումարով, ինչը կարող է բացատրել Իլհամ Ալիևի եւ նրա ընտանիքի կൂട്ടակած հսկայական հարստությունը։ Գայտանջիևան անցյալ տարվա դեկտեմբերին մեկնել էր Հալեբ, որտեղ հայտնաբերել եւ նկարահանել է զենքի 9 ստորգետնյա պահեսներ, բուլղարական ցակման ցաներ զինատեսակներով ու զինամթերքով լեցում։ Դրանք օգտագործվել են Ալ Նուսրա Ճակատ խմբավորման կողմից։ Ինչպես հայտնի է, Ալ Նուսրա Ճակատը Ալ Քաիդայի մասնաճյուղն է Սիրիայում եւ ՄԱԿ-ի կողմից որակված է որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։ Հոդվածագիրը նշում է նաեւ, որ ադրբեջանական օթուշի տեղափոխած զենքի մի մասը կարող է օգտագործված լինել Լեռնային Ղարաբաղում։ Գայտանջիևան խոսում փաստերով ապացուցում է, որ 2016 թվականին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարություն այն մասին, թե իբր հայկական կողմը սպիտակ ֆոսֆոր է օգտագործել ոչ այլ ինչ է, քան կեղծիկ Ադրբեջանցի զինվորականների իբր գտած ռումբն ամենայն հավանականությամբ եղել է հենց անօրինականորեն տեղափոխվող զենքերի խմբականակից։ Բանն այն է, որ ըստ բուլղարացի լրագրողի հետաքննության 2015 թվականի մարտ-մայիս ամիսներին ավիաընկերությունը Սերբիայից եւ Բուլղարիայից շուրջ 202 տոննա սպիտակ ֆոսֆոր է փոխադրել Քաբուլ, Աֆղանստանի մայրաքաղաք։ Գիլյանա Գայտանջիևայի հավաստմամբ, որն ասել է Armenpress լրատվական գործակալությանը տված բացարիք հարցազրույցում, նա ստուգել եւ հրապարակել է իր հետաքննության մեջ արկա բոլոր այն տեղեկությունները, որոնք ստացել է Բուլղարիայում Ադրբեջանի դեսպանության էլեկտրոնային հասցեից։ Ես ոչինչ եւ ոչ ոքի չեմ խնայել, ասել է նա, որպես պատերազմ ուսաբանող լրագրող, ես իմ սեփական փորձից եմ սովորել, որ ամեն պատերազմի առաջին զոհը ճշմարտությունն է։ Ես ոչինչ չեմ ཐակցրել կամ պատրաստվում ཐակցնել կամ էլ խեղաթյուրել որևէ փաստ կապված ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նաև բոլոր այն մասնակիցների հետ, որոնք զենք զինամթերք են մատակարարել ամբողջ աշխարհի ահաբեկիչներին։ Գայտանջիևայի խոսքով դարձյալ մեջ բերում եմ Սիրիայում ես իմ աչքի առջև մեռնող բազմաթիվ քաղաքացիական անձանց տեսա, ովքեր տուժել էին ահաբեկիչներին տրամադրված հենց այդ նույն հրթիռներից, եւ որոնք ինչպես պարզվեց, դիվանագիտական չվերտների միջոցով էին տարածվել։ Աշխարհը պետք է իմանա ճշմարտությունը։ Սա ոչ թե միայն փողերի համար իրականացվող կեղտոտ բիզնես է, այլ է բիզնես է, որն ուղեկցում է երեխաների եւ անմեղ մարդկանց մահվամբ, եւ այն պետք է անմիջապես դադարեցվի։ Մեջբերման ավարտը։ Հետաքրիր է այնուամենայնիվ իմանալ, արդյոք այն երկրները, այսինքն փոխադրվող զենքի օկտատերերը, որոնք Ադրբեջանն օգտագործում են սպառազինության տեղափոխման տարանցիկ տարածք, այս կամ այն կերպ արձագանքել են բուլղարական պարբերականի հրապարակմանը։ Ավելին, ինչ դիրքորոշման են այդ խնդրում միջազգային կառույցները, առանձնապես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը։ Պարզվում է, արձագանքները զորոյական են։ Այսինքն լրությունը գրեթե համատարած է։ Միջազգային մամուլն անգամ դեռևս չի արձագանքել այդ թեմային։ Բուլղարացի լրագրողը պարզաբանումների համար դիմել է հետաքննության նարնշով բոլոր կողմերին, սակայն առ այսօր որևէ մեկնաբանություն չի ստացել։ Բուլղարական պարբերականի բացահայտումներին մեծ մասամբ անդրադարձել են հայաստանյան, արցախյան, սփյուռքահայ լրատվամիջոցներ եւ մի քանի ռուսական պարբերականներ։ Միջազգային հանրությունը պետք է հետաքնություն իրականացնի Ադրբեջանի կողմից դիվանագիտական շվերտերի անման տակ ահաբեկչական խմբավորումներին զենք մատակարարելու վերաբերյալ հրապարակման առնչությամբ եւ հստակ գնահատական տա այդ պետության գործողություններին։ Լրագրողների հետ զրույցում այդ մասին ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Նրա խոսքով մեջբերում եմ. «Անձամբ ինձ համար անակնկալ չէ, որևէտեւ Ադրբեջանն ահաբեկչական պետություն է»։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի գործողությունները նույնն էին, ինչ իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման գործողությունները մեր զավար արևելքում, խաղաղ բնակիչների խոշտանգում, զինվորների գլխատում, մահացածների մարմինների այլանդակում։ Նույն ձեռագիրն է 1990-ական թվականներին Արցախյան պատերազմի տարիներին Ադրբեջանի կողմից կռվում էին բազմաթիվ ահաբեկիչներ, այսինքն սա նորություն չէ։ Եվ երբ մենք ասում ենք, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ահաբեկչական վարկագից ունեցող պետություններն տարածաշրջանային անվտանգության լուրջ սպառնալիք են, չենք ասում նրա համար, որովհետև Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունը կարգավորված չէ։ Մենք այդ ամենն ասում ենք, հաշվի առնելով այն իրողությունը, հաշվի առնելով այն գործողությունները, որ տարիներ շարունակ իրականացրել է Ադրբեջանը, մեջբերման ավարտը։ Իսկ ահա Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարության մամլո խոսնակ Տիգրան Բալայանը արձագանքելով բուլղարական թերթի հրապարակմանը հայտարարել է, որ հայկական կողմը մանրակրկիտ ուսումնասիրում է շուրջ 8 գիգաբայթ ծավալով տեղեկատվություն Ադրբեջանի կողմից Զենքի անօրինական վաճառքի վերաբերյալ։ Արդեն տևական ժամանակ է այդ գործով փաստաթղթերն ուսումնասիրում են։ Եթե դրույթներ լինեն, որոնք հակասում են մեր շահերին, միանշանակ այդ հարցը կբարձրացվի, ասել է նա։ Պարզում է, որ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ ոչ միայն ահաբեկչություն է սնուցել, այլև պետական մակարդակով զբաղվում է աշխարհի ամենակեղտոտ գործերից մեկով՝ Ժենքի ապորինի վաճառքով, այն էլ ահաբեկչական կազմակերպություններին, ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի падգամավոր Միհրան Հակոբյանը։ Նրա խոսքով մեջբերում եմ Չենք զարմանա նաև, եթե պարզվի, որ ադրբեջանական ավիաընկերությունները, օգտվելով Ադրբեջանի պետական դիվանագիտական անձրևանոցից, նաև թմրանյութեր են տարածում աշխարհում մեկ։ Զենքը եւ թմրանյութերն աշխարհի ամենալուրջ շարիկներից են իսկ ահաբեկչական կազմակերպություններին զենքի մատակարարումը, օժանդակումը, այն էլ դիվանագիտական անձրևանոցի ներքո փաստացի խոսում է այդ երկրի հանցավորության, պետության ղեկավարության փողամոլության եւ հանցագործ մոտեցումների մասին մեջբերման ավարտը։ Պատգամավորի գնահատմամբ Ալիևն Ադրբեջանում ստեղծում է ոչ թե ավտորիտար, այլ բացահայտ տոտալիտար պետություն, եւ այդ համատեքստում այսպիսի կեղտոտ գործերի իրականացում վկայում է այն մասին, որ այս պետությունը մարտահրավեր է ոչ միայն տարածաշրջանի պետություններին, ինչպես օրինակ Հայաստանին։ Միրան Հակոբյանի համոզմամբ այս խնդիրը պետք է քննարկվի ամենաբարձր մակարդակով, անկամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի թեմա դառնա։ Քանի որ եթե մի պետություն օգտագործելով իր դիվանագիտական խողովակները զենք է մատակարարում ահաբեկչական կազմակերպություն, ինչպես նաև արգելված գզնատեսակները ձեռք բերում եւ օգտագործում մեկ այլ պետության դեմ, ապա դա աշխարակարգի դեմ ուղղված միջազգային հնչեղության քայլ է։ Բոլոր պետությունները գիտեն, որ Ադրբեջանը միշտ եղել է տարանցիկ տարած միջազգային ահաբեկչության համար հավաստիացրել է Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ քաղաքագետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով հրապարակված հետաքննությունը։ Նրա խոսքով դա ցույց է տալիս այն իրական պատկերը, որ տիրում է Ադրբեջանում։ Ադրբեջանում ապակինվում եւ բուժվում էին օրինակ չեչեն գրոհայինները, աֆղան մոջահեդները, գորշ գայլերի իսլամական պետության խմբավորումների ներկայացուցիչները։ Այս փաստերը բոլորը գիտեն, եւ հրապարակված նյութերը եւս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ գործ ունենք ահաբեկչական պետության հետ, նշել է նա, շեշտելով, որ տվյալները հրապարակելուց առավել պետք է դիտարկվի միջազգային հանրության կողմից հարցին հետամուտ լինելու խնդիրը։ Դավիթ Բաբայանի համոզմամբ նման պետությունները պետք է առնվազն պատասխանատվության ենթարկվեն։ Միացյալ Նահանգներում լույս տեսնող անգլալեզու հայկական բարբերականի Կալիֆոռնիա կուրիեր թերթի հրատարակիչ եւ խմբագիր Հարութ Սասունյանի գնահատմամբ Դիլիանա Գայտանջիևայի հրապարակումը հերթական սովորական հոդված չէ, որ պետք է կարդալ ու մոռանալ։ Նրա համոզմամբ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը եւ եվրոպական կառավարությունները պետք է լսումներ անցկացնեն ու հետաքննեն այս հսկայածավալ զենքի առաքումները, որոնց մեծ մասը նահատեսված է ահաբեկիչների համար մերձավոր արևելքում եւ այլուր։ Միևնույն ժամանակ ասում է նա, նախագահ Ալիևը եւ նրա ընտանիքը պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն որպես համասեփականատերեր մի պետական ավիաընկերության, որը ժամանակակից զենքեր է առաքում ահաբեկչներին ամբողջ աշխարհում։ Խոսքս ավարտեմ եւս մեկ բացահայտմամբ, որ կատարել է բուլղարացի լրագրող Դիլիանա Գայտանջիևան Truth 30 իր հրապարակած հետաքննության մեջ։ Այն վերաբերում է Անկարա Բաքու, այսպես ասած, եղբայրական կապին Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հին ու նոր նախագահների հրշակած մեկ ազգ երկու պետություն կարգախոսին առանձնապես Ալիև Էրդողան առավել քան մտերմիկ ու սիրազեղ փոխհարաբերությանը։ Այդ համատեքստում բացահայտումն առաջին հայացքից կարող է տարօրինակ թվալ, բայց ահա ըստ հոդվածագրի ադրբեջանական Silk Way Airlines ավիաընկերությունը ներգրաված է նաև հյուսիսային Սիրիայի տարածքում գործող քրդերին ու Թուրքիայի դեմ պայքարող քրդական բանվորական կուսակցությանը սպառազինելու գործում։ Քրդերի նկատմամբ նման շակերտների մեջ ասած բարեհաճությունը հոդվացի հեղինակ Գայտանջիևայի կարծիքով պայմանավորված է նրանով, որ Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևն էթնիկ քրդական ցակումն է։ Երևի թե նման դեպքերում է հայկական առանձնասում թե ամեն բարև տվող բարեկամ չէ։